मर जाना मैं मर जाना Que acha esse de Marijana aí, PH? Tá louco? बिना मैं मर जाना Baile lotadão, tá ligado que nós vai passar sarrando, né? Alô, Tchutchuca presente no baile. Vou passar, hein? Tô chegando no baile, embrasadão. Copo de uísque e o balão na mão. Eu tô te vendo, ah, ah, eu tô te olhando, ah, ah, tu tá mexendo, ah, ah, eu tô gostando, ah. Tô muito louco, suave na nave. Vou passar sarrando na chuchuca aqui do bairro. Vou passar sarrando na chuchuca aqui do bairro. Ah, vou passar sarrando na chuchuca muito louco, suave na nave. Vou passar sarrando na chuchuca aqui do pai. Vou passar sarrando na chuchuca aqui do pai. Vou passar sarrando na chuchuca aqui do pai. Vou passar sarrando. Não sapo, tô chegando no bairro e brasadão. Copo de uísque e o balão na mão. Eu tô te vendo, ah, ah, eu tô te olhando, ah, ah, tu tá mexendo. suave ah, ah, na nave. Vou passar sarrando na chuchuca aqui do bairro. Vou passar sarrando na chuchuca aqui do bairro. vou passar sarrando na chuchuca aqui do bairro. tô muito louco, suave na nave. Vou passar sarrando na chuchuca aqui do bairro. Vou passar sarrando na chuchuca aqui do bairro. Vou passar sarrando na chuchuca aqui